Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր հրաձգային զինատեսակներից խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ ԼՂՀ նախագահը Քաշաթաղի շրջանում ցանոթացել է Հագարի եւ Աղավնո գետերի վրա հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման ընթացքին։ Շահումյանի շրջանում նորակոչիկներին բանակ են ճանապարհում հանդիսավորությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորը մի շարք բարեգործական ծրագրեր է իրականացրել Արցախում։ Անցած գիշեր Երևանի Խորենացի փողոցում հանգիստ ու խաղաղ է անցել։ Հրթիռակոծվել է Սիրիայի հայաշատ թաղամաս։ Ռիոյի Օլիմպիական խաղերի բացման արարողությունը կկայանա օգոստոսի 5-ին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Հուլիսի 24-ի լույս 25-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի տարբեր հատվածներում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է 28 անգամ, որի ընթացքում հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակվել է շուրջ 300 կրակոց։ Արավել ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել Մարտունու եւ Մարտակերտի պաշտպանական ուղություններում, որտեղ բացի տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կիրառվել են նաեւ դիպուկահար հրացաններ։ ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայության հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ հակակայլեր են ձեռնարկել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 24-ին այցելել է Քաշաթաղի շրջան։ Երկրի ղեկավարը ցանոթացել է Հագարի եւ Աղանո գետերի վրա հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման ընթացքին։ Նախագահը Քաշաթաղի շրջանի ջրային պաշարների օգտագործումը համարել է ռազմավարական մեծ կարևորություն ունեցող ծրագիր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար, նշելով, որ պետությունը այսուհետ էլ հատուկ ուշադրություն է դարձնելու այդ բնագավառին։ Այնուհետև Բակո Սահակյանը Ծիծեռնավանք գյուղում խորհրդակցություն է հրավիրել շրջվարչակազմի ղեկավարության ու շրջանի հյուսիսային թևի համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ քննարկել այնտեղ արկա խնդիրները եւ զարգացման հերանեկարները։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել վերաբնակեցման հարցերին եւ բերքահավաքի ընթացքին։ Համապատասխան զեկույցով հանդես է եկել Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը։ Նախագահ Սահակյանը կոնկրետ հազարարականներ է տվել քննարկված հարցերի պատշաճ լուծման ուղղությամբ։ Նախագահային ուղեկցում էին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզիկ։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը անդրադառնալով հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցներից պայմանագրային զին ծառայողի վիրավորվելուն ասել է. «Սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ մենք գործ ունենք ահաբեկչական ագրեսիվ պետության հետ, որևիցե այլ բացատրություն այստեղ չի կարելի տալ»։ Ադրբեջանը ելի շարունակում է իր հանցագործ գործունեությունը, եւ այսպիսի պահվածքը նորություն չէ այլ բան չենք էլ սպասում։ Դավիթ Բաբայանը չի կարծում, որ Ադրբեջանի սահմանին ակտիվացումը քաղաքական գործընթացների հետ է կապված։ Ես կարծում եմ, որ դա իրենց էությունն է, անկախ նրանից, թե ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում։ Ասել է նա եւ նշել, որ սովորաբար Ադրբեջանը ավելի ինտենսիվ է խախտում հրադադարի ռեժիմը, երբ լինում են կարևոր հանդիպումներ։ Շահումյանի շրջանում ավանդույթ է դարձել նորակոչիկներին հանդիսավոր արարողությամբ բանակ ճանապարհելը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Շահումյանի շրջանում 2016 թվականի ամառային զորակոչի ընթացքը կարելի է նորմալ բնութագրել։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում նշեց Շահումյանի շրջանի Զինկոմի պաշտոնակատար Արման Դավթյանը։ Նորակոչիկները տեղական բուժզննում են անցնում, որից հետո առողջական խնդիրներ ունեցողներին հանձնաժողովն ուղեկցում է համապատասխան ստուգումներ անցնելու։ Որոշ նորակոչիկներ այժմ հետազոտման են ենթարկվում Ստեփանակերտում, Հետազոտումից հետո նրանք կներկայացնեն իրենց ախտորոշման ակտերը, որոնց հիման վրա տեղական հանձնաժողովը որոշում կկայացնի, արդյոք տվյալ նորակոչի կպիտանի է ծառայության թե ոչ։ Նշեց մեր զրուցակիցն ու հավելեց, որ հարկ եղած դեպքում Նորակոչիկները կներկայացվեն նաև հանրապետական հանձնաժողովի զնմանը, որն էլ կորոշի տվյալ նորակոչիկը կծառայի բանակում թե ոչ։ Ըստ Արման Դավթյանի, նորակոչիկների բանակում ծառայելու պատրաստակամությունը շատ մեծ է։ Նույնիսկ առողջական խնդիրներ ունեցող որոշ նորակոչիկներ խնդրում են, որ իրենց հենց հիմա բանակ զորակոչենք, ասում են՝ դիմում գրենք, հիմա գնանք, նշեց մեր զրուցակիցը։ Վարչակազմի ղեկավար Կարեն Եղիշյանի հետ նախատեսում ենք միջոցառում կազմակերպել Դադիվան կյանքում, որտեղ նորակոչիկներն օրհնություն կստանան ու կմեկնեն ծառայության։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հանրապետությունում հացահատիկայինների միջին բերքատվությունը կազմել է հեկտարից 23 ցենտներ ավելի բարձր, քան անցյալ տարվա նույնապես գոհացուցիչ ձեռքբերումներ։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Մարտունու շրջանում այս տարի հացահատիկայինների ցանկատարածությունները կազմել են մոտ 14000 հեկտար։ Շրջանի խոշոր հողագործներից է վարչակազմի նախկին ղեկավար Նելսոն Սողոմոնյանը։ Պետական սեկտորում աշխատանքը փոխարինել է տնտեսվարությամբ, հիմնական ուղղությունն էլ ընտրել է երկրագործությունը։ Իսկ այս ոլորտում հաջողությունները որոշակիորեն կախված են նաև եղանակից։ Այս տարի բնությունը խնայեց հողամշակի աշխատանքը, արդյունքները գերազանցեցին նախորդ տարվա ցուցանիշները։ Արդյունքները գոհացուցիչ է այս տարի։ Մոտավորապես բերքատվությունը 36-ից 40 ցետներ բերքատվություն։ Որակը բարձր որակի, այսպես ասած, 26 եւ բարձր գլեյկային սոցորեն։ Վերկեցուցանիշներից գոհ են ոչ միայն Մարտունու, այլ Արցախի մնացած շրջաններում։ Սիրիայի Ֆիլիպ Մանվելը, որ համարվում է ոչ միայն Հադրութի, այլ Արցախի ամենախոշոր հողօգտագործողը, 5 տարի առաջ է սկսել հացահատիկայիների մշակությունը եւ 5-րդ անգամ էլ գոհ է իր ստացած բերքից։ 970 հեկտար եմ արել այս տարի։ Պարկազո, լավ է։ Ծորենս եկել է մի 29 սենտով, գարից օվչի վրա վրա եկել էլի մի 19 սենտով։ Լավ է։ Հադրութում այս տարի հացահատիկայիների բերքի տակ ցանկատարածությունները կազմել են մոտ 10000 հեկտար։ Բերքահավաք ավարտին է հասցվել առանց կորուստների։ Միջին բերքատվությունը շրջանում կազմել է մոտ 23 ցենտներ, որոշ ցանկատարածություններում հեկտարից ստացել են միջև 40 ցենտներ ծորեն ու 30 ցենտներ գարի։ Շրջանի մյուս խոշոր հողօգտագործողը Սպարտակապ Հակոբյանն այս տարվա բերքը վերջին տարիներին ամենագոհացուցիչն է համարում։ Այստեղ հողագործությամբ զբաղվում եք 1996 թվականից սիստեմատիկաբար կախված տարիների բնակլիմայական պայմաններից տարբեր տարիներ տարբեր բերքատվություններ ապահովում։ Ագոտեխնիկական բոլոր միջոցառումները ճիշտ ժամանակին եթե կատարում ենք, կոնկրետ այս տարի մենք այս դաշտերից 50 ցենտրից ավել հեկտարի հաշվով իմ դաշտերում որտեղ ես ազոտական պարտացում պարտադիր կատարում եմ, կոնկրետ այս դաշտում սոցնցայնությունը պետք է ստանդարտին համապատասխանի, այսինքն ոչ պակաս 22 կլերկավինապ։ 17000 հեկտար այս տարի ցանվել է Քաշաթաղում, եղանակն այստեղ նույնպես անակնկալներից ծերծ է մնացել։ Հողագործը գոհ է բերքից։ Ցորենի արտերում հեկտարից միջին բերքատվությունը կազմել է 23 ցենտներ։ Բելլալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մարտակերտ Վարդենիս Մայրուղու Զոլակար Վարդենիկ 4 ու 3 կիլոմետր երկարության վնասված ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները սկսվել են, որի արդյունքում ճանապարհաշին արարներին հաջողվել է ապահովել ճանապարհի լիարժեք անցանելիությունը։ Արդեն հանվել է հին ասֆալտի շերտը եւ հարթեցվել են բոլոր խորտուբորտությունները։ Այժմ նորմալ երթևեկությունը Զոլակար Վարդենիկ ճանապարհահատվածում։ Նախապատրաստական աշխատանքների ավարտից հետո կսկսվի ասֆալտբետոնե ծածկի տեղադրումը ասել է Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության տրանսպորտի եւ ճանապարհաշինության բաժնի վարիչ Գևորգ Խաչատրյանը։ Արցախում ընթացիկ տարվա հուլիսի 23-ից 25-ը արդեն 7-րդ անգամ կազմակերպվել եւ անցկացվել ամառային ընտանեկան ճամփար Ասկերյանի շրջանի Պատարագյուղի հարակից տարածքում։ ԼՂ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ կազմակերպված ընտանեկան ճամփար 2016-ին այս տարի մասնակցել է 25 ընտանիք Արցախի բոլոր շրջաններից եւ Ստեփանակերտից։ Տարեստարի մասնակից ընտանիքների թիվը մեծանում է, ինչը վկայում է ծրագրի հաջողված լինելու մասին նշել է ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության երիտասարդության հարցերի բաժնի պետ Դավիթ Ղուկասյանը։ Տիգրանակերտում վերսկսվել են պեղումները։ Ֆինանսավորումը իրականացնում է ԼՂՀ կառավարությունը։ Այս մասին ասել է Տիգրանակերտի արշավախմբի ղեկավար Համլետ Պետրոսյանը։ Նրա խոսքով այժմ աշխատում են ամրացված թաղամասի Փարիզների երկու շարքի վրա։ Այստեղ շատ հետաքրքիր բան է բացվում ոչ միայն Փարիզներ, այլ նաև Փարիզներին կից հարթակներ կամ դարավանդներ, որոնք բարդ կառուցվածք ունեն։ Արշավա խմբի ղեկավարն ասաց, որ պեղումներ են արվում վաղ քրիստոնեական շրջանի հրապարակում, մասնավորապես առաջին բազիլիկ եկեղեցու արևմտյան հատվածում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Սիրված երկչուհի Շուշան Պետրոսյանը մի շարք բարեգործական ծրագրեր է իրականացրել Արցախում, այդ թվում նաև ապրիլյան մարտերից հետո։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Չնայած Շուշան Պետրոսյանը չի սիրում բարձրաձայնել իր արածի մասին, բայց մեզ մոտ բոլորը գիտեն, թե որքան հաճախ է նա տարաբնույթ բարեգործական նախաձեռնություններով Արցախ այցելում։ Մանավանդ Մարտակերտ, որտեղ նրա իրագործած ծրագրերը հնարավոր չէ մատների վրա հաշվել։ Օրերս նա կրկին այստեղ էր։ 1-2 հոգու օգնեց ընտանը դա։ Դա չի օգնության առաքելությունը, հաց եւ հակոստ չէ։ Շատ ավելի կարևոր բաներ կան Արցախում, Այս անգամ Շուշան Պետրոսյանի նվերի հասցեատերը զինվորն էր, ավելի կոնկրետ հետախույս զինվորը։ Մարդ ցանկություններ ուղաթիրի այդ իրենց դիվերսիայից հետո, երբ որ այս տղաները զոհվեցին եւ մեր հետախույզները փայլում գործողություն արեցին, որ իր մարբեցությամբ կարող է աշխարհի լավագույն ռազմական օպերացիաների շարքում դասվել, ես որպես նվիրյալը տեսողը եւ մարդ որ գիտակից է բանակ ունենալու խորհրդին եւ շատ բարձր է գնահատում կուզեի ինչ որ ձևով շնորհակալություն հայտնել Մինչ այդ բարեգործ երկչուհին քանիցս այցելեր էր հետախուզական զորամաս ու տեղյակ էր տղաների կարիքների մասին։ Ոստի եւ դժվար չէր կողնորոշվել նվերի ընտրության հարցում։ Ինչպես ասում են, երբ նպատակը կա, միջոցն անպայման կգտնվի։ Առաջին հանգանակությունը կազմակերպեցի հարանակի շրջանակներով սպիրտի նախարարության ծրագրով մեկնեցի Ավստրալիա եւ Ավստրալիայում հայդատի դասարտներին, որոնք հետևում են իմ ծրագրերին Արցախում կատարվող, դեցինք խոսեցինք եւ ներկայացնեցի մի քանի թիրախային այսպես ծրագրեր հարցեր, որոնց տիրապետում եմ, բայց ասացի, որ գլխավորն ինձ համար այն է, որ հետախուզական զորամասում լինի մարզասերա, որովհետև հետախուզը բանակի ճիղն է, ներվն է, զգուշացնողն է, բաժողն է, այն ինչ որ կարող է լինել, կանխարգելողն է։ Այսպես առանց աղմուկի, առանց տեսախցիկների ու բարձրագոչ խոսքերի Շուշան Պետրոսյանը գնաց ու մարզադահլիճի բացումն արեց։ Նշեմ, որ նորակառույց մարզադահլիճը կահավորված է ժամանակակից մարզասարքերով ու մարզական գույքով։ Շաբաթների ծանրաբեռնված աշխատանքը, հոգնածությունը, որը նաև առողջական վիճակի վրա է հետ թողնում, անհետանում են, երբ ծրագիրն այլևս իրականություն է դառնում խոսքերս քիչ են, իզորություններ կարագրելով այն ինչ որ հոգումս կատարում է հիմա։ Սիրված երկչուհու խոստովանությամբ առաջիկայում նույնպես բազմաթիվ ծրագրեր կան, որոնց առանցքն ու թիրախը նույնն են՝ հող հայրենի ու հայրենիաց պաշտպան զինվոր Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը այսօր Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունում մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ռազմաուսումնական հաստատությունների 2016 թվականի շրջանավարտների ավարտական միջոցառմանը։ Նա ողջունել է հանդիսավոր արարողության մասնակիցներին, շնորհավորել 2016 թվականի ռազմաուսումնական հաստատություններում ուսումնառությունը ավարտած շրջանավարտներին եւ մաղթել նրանց հաջողություններ ու անփորձանք ծառայություն։ Սերժ Սարգսյանը ուսման մեջ գերազանցիկներին անձամբ է հանձնել սպայական վկայականներ եւ ապարգևատրել անվանական դաշույններով։ Արարողությունը ավարտվել է շրջանավարտների հանդիսավոր քայլերթով եւ պատվով պահակախմբի ցուցադրական ելույթով։ Շուրջ 200 ժամ է անցել Երևանի Խորենացի փողոցում տեղի ունեցած միջադեպից, որտեղ զինված խումբը գրոհով վերցրել է ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը։ Գիշերը Խորենացի փողոցում հանգիստ ու խաղաղ է անցել։ Նախորդին երեկոյան կրկին մեծ բազմություն էր հավաքվել Խորենացի փողոցում, այստեղ տեղի է ունեցել հանրահավաք։ Մինչ այդ ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածք մտած զինված խումբը այրել է գնդի ծառայողական մեքենաներից մեկը եւ վարվող մեքենան դուրս բերել փողոց։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեք Ենիգոմշյանը հայտարարել է, որ մեքենան այրելը բողոքի նշան էր, քանի որ զինյալներին զրկել են ուտելիքից, բժշկական օգնությունից, անջատել են գնդի էլեկտրամատակարարումը։ Այդուհանդերձ, ըստ նրա, բանակցությունները շարունակվում են։ Բանակցությունները շարունակվելու մասին հայտարարել է նաև Վիտալի Բալասանյանը հայտնի է դարձել թե ով է փոխարինելու Արցախի հերոս ազգային ժողովի падգամավոր Վիտալի Բալասանյանին Սասնածերերի եւ իշխանությունների միջև բանակցություններում։ Նախաձեռնող խմբի անդամներից մեկը հայտնել է թե նոր բանակցողը Սիսիանի Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանն է։ Աշոտ Երկաթը Այսօր բարեկապահական ծառայության գնդում գտնվողներին հասանելի է եղել հետևյալ բովանդակությամբ կոչը։ Facebook-յան իր էջում գրել է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը։ Այսպիսով ազգային անվտանգության ծառայության գնդում գտնվողներին տեղեկացվում է նրանց կատարած հացանքների մասին, պատանդներ վերցնել, շենքշինություններ զավթել եւ այլն։ Կոչում նշվում է, որ այս հանցանքները կատարած անձանց սպասում է մինչև 15 տարի ազատազրկում։ Զինված խմբի բոլոր անդամներին մեկ անգամ եւս հորդորում ենք դրսեւորել ողջամտություն, վայր դնել զենքն ու հանձնվել իշխանություններին։ Նշվում է կոչում։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի դեմոկրատական կուսակցության տեխնացու Թիմ Քեյնը տարիներ շարունակ աչակցել է Միացյալ Նահանգների օրեսդիր եւ գործադիր մարմինների կողմից հայկական հարցերի արծարծմանն ու լուծմանը։ Ինչպես հաղորդում է Միացյալ Նահանգների Հայդատի հանձնախմբի պաշտոնական կայքը, Քեյնը եղել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման կողմնակից Ռիչմոնդի քաղաքապետ, իսկ այնուհետև Վիրջինիայի նահանգապետ ընտրվելու առաջին իսկ օրերից։ Օսմանյան կայսրությունում 1915 թվականին հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանությունը փաստ է։ Մակում Մերդեսպանը գիրք է գրել այս մասին։ Մենք նրան հաստատել ենք այդ պաշտոնում նշված հարցում իր ներգրավվածության համար նշել էր Քեյնը։ Հայկական խնդիրների վերաբերյալ ակտիվորեն դիրքորոշումներ են արտահայտել նաև Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի հանրապետական տեխնացու Մայք Փենսը։ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի տարբեր շրջաններ զինյալ ահաբեկիչների կողմից հրթիռակոծվել են։ Հրթիռակոծվել է նաև Բաբ Թումա հայաշատ թաղամասը։ Համաձայն սանագործակալության տվյալների զոհվել է 5 մարդ կան տասնյակ վիրավորներ զոհերի ու վիրավորների ազգային պատկանելիության մասին տվյալներ չեն հաղորդվում։ Չինաստանի 10 տարածաշրջաններում առնվազն 164 մարդ է զոհվել տեղատարապ անձրևների եւ դրանց հարուցած հեղեղումների հետևանքով, եւս 125 բնակիչ համարվում է անհայտ կորած։ Պորտալի տվյալներով տարերքի հարվածը վնաս է հասցրել ընդհանուր առմամբ 14.8 միլիոն մարդու, եւս 514.000-ը տարհանված է վտանգավոր շրջաններից։ Առնվազն 125.000 ժամանակավորապես բնակապող անձիկ զրկվել են Օթևանից։ Տարերքը ոչնչացրել է 126000 շենք։ Մարզասերների համար Վերջնական որոշում է կայացվել Հայաստանը չի մասնակցի Բաքվում կայանալիք շախմատի համաշխարհային օլիմպիադային։ Այս մասին ասել է Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի փոխնախագահ գրոսմայստեր Սմբատ Լոպուտյանը։ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան որոշում է կայացրել, որ տղամարդկանց ազգային հավաքականը չի մասնակցելու Բաքվում կայանալիք համաշխարհային օլիմպիադանին։ Այդ որոշումը համատեղ է եղել է ընդհանուր քննարկում եւ վերջնական եկել ենք այն որոշման, որ տղամարդկանց Հայաստանի հավաքականը չպետք է մեկնի Բաքու, նշել է Սմբատ Լուպուտյանը։ Հիշեցնենք, որ շախմատի համաշխարհային օլիմպիադան կմեկնարկի սեպտեմբերի 1-ին Բաքվում։ Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում ավարտվեց ըմբշամարտի Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունը։ Մրցումային վերջին օրը Հայաստանի հավաքականի անդամ 54 կիլոգրամ քաշային Շանտ Խաչատրյանը դարձավ Եվրոպայի չեմպիոն։ Հայ ըմբիշը եզրափակչում տուշեյով հաղթեց վրացի Իրակլի Չմիստարիշվիլիուն։ Թորկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հնարապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 14-ից 19, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։